Eta esan bezala, eh, ba, ikasturte berriarekin emeki emakumeen elkartearen e, ba, ikastaro eta jardueren berri eman, nahi genuen eta ba, haiekin izketan, eh, Tamara Sastre, kaixo? Kaixo. E, jakin izan dugu, beno, ba, beste proiektu garrantzitsu bat eh, duzutela erronka gisa markatua, ikasturte honetan, dagoeneko berez, beno, ba, duela guztuta marka da bete, egindako lan baten segida, edo bueno, ba, borobiltzeko helburuarekin puntu beltzen mapa nola baitere osatu baitzen bere garaian ondarribian, ez? E, eh, ondarribia emakumeen ikuspegitik izeneko ekimenarekin, baina orain artean gerora eh, aipatzen diren idan ez dela gauza hondirik egin. Ez, egia esan proiektu hortan egindako lana, ba, txoko batean gelitu da, udaleko txoko batean, geroztikan ez da ez zerregi, nahiz eta hori tamar puntu baino gehiago identifikatu ziren. Eta aurten, ba, emekik jarri du berriro mai gainean behar hori, e, erronka hori, ez, gure herria seguruago izateko, eta orduan berriro ere eskatu dugu diru laguntza bat diputazioari, jaso dugu, eta ian martxan jarriko dugu proiektu hori egia izateko ondargia, itziokoarekin izendatu duzute, e, zergatik? Bueno, egin dugu joko hori, ba, ondarribi eta argia, ez? Ondarribi argituz proiektua sortzeko, eta proiektu honek, honen helburu nagusia hori delako, ez? Gure herrian identifikatzen ditugun puntu behiltzoiek argitzea eta segurago bihurtzea e, izan ere badira begibistan e, eta denen e, denek dakit, dakizkiten zenbait puntu e, bereziki ba kezka pizten dutenak ez aipatzen zen ideia bai ba adibide bat jartze harren ba igogailua guretzako oso puntu iluna da bereziki sarrera atzeko aldean daukalako eta hor da puntu ezkutu bat eta egia da sortzen dula inseguritatea, ez? Orduan hori bezala badakigu herrian daudela gillo, baina nahi duguna da herritarrek, ez? Guri adieraztea zeintzu diren puntu hoiek, zeintzu dira inseguro edo bueno, beldur hori, ez? Sortzen dizuten txoko edo gune hoiek. Ta hortarako gaur martxan jarri da ondargia puntokon webgunea, bertan dago galdetegi bat, eta e, animatuko ditugu herritarrak bertan jasotzea, beraien kezkak, beraien proposamenak, beraien ikuspuntuak, ondoren egingo den informea osatzeko, eta gero hortik abiatzeko, baia, ez, ekintza plana. Ze, 2000 amabian uste egintzela bere garaian, era puntu beltzen mapa ura, hartan ere beno hainbat emak, herriko emakumeek parte hartu zuten, ba, bisitak edo kalean e, ez, diagnostiko bat e, egiteko, baina argi dago, ba, amazazin mila ondarri bitarrek gehiago ikusten dutela ez, gutxi batzu baina. Hori da, gainera bereziki emekiko bazkideak parte hartu zuten, bere garaian, azkenian duela amaika urte, ba, sare sozialak etzaukaten hainbesteko besteko oi hartzuna, eta orduan orain orain bai ez, iruditzen zaigu erraxagoa izango dela e, jendearen gana iristea. Bai. Eta herri aldatu da, da betean. Herri aldatu da, hauza berriak atera dira, ziur gaude txoko berriak atera direla, eta e, nahi duguna da hori ez, ba, e, eh, ikerketalan hori abiarazi, beti ere herritarren ikuspegitik eta beharretatik. E, eh, nor, herritarrek badakite, ba, euren egunerokoan ez, ba, nun duten identifikatua ba, puntu beltz posible hori, haipatzen duen e, hogeita mar bat berez ja da identifikatuak zeudela, ez daki baton batean e, esku eskuartu den urte hauetan, baina esan bezala, e, orain guan e, kartetik e, proiektu izanik ere, e, udalaren babesa edo nola sustengoa ere badu ondoren, Beno, ba, neurriak hartzeko. Bai, gainera gaur prentxaurreko ofiziala egin dugu, eta bertan izan da Josu Peña, dela gizarte zerbitzutako zinegotzia, eta, eta berak ere mai gainean jarri du behar hori, eta udalan aldetikan babesa hori izango dugula proiektua o errealitate bat izateko. E, babesa, udalaren partetik, ba, pentsatu ba, beti dirua behar delako ez, ba, ekintza desberdinak eh, burutzeko, baina eh, aipatzen zari den ere eh, eskolartekoekin edo eskolen ekin lankidetzan ez, burutuko den proiektua dela, baina eh, esan bezala, e, ba, iritzi guztiak eta diagnostiko egin. Bai, ze proiektu honek fase ezberdinak izango ditu, lehenengo fase honetan izango da informazio bilketa, eta ia bigarren fasean izango da esku eskuartzea, eta hartzerako bai eskatuko dugu edo proposatuko dugu ikastetxeei implikazioa edo parte hartzean nahi dugulako ikasleekin batera, e, soluzio dirten bide ba, artistikoak ez, e, bilatzea, e, eta horrela e, ikasleek edo bereik ere sentitzea parte izan direla proiektu hontan eta parte izan direla ba, gure herria seguro egiten. Ba, deialdia egina, horretara dugu, ondargia.com, webunean daudela xetasun guziak, eiritzia emateko aukeraren ematen dela, e, e-mail bidez, e, telefono bat ere martxan jarri da ez, behatzi lau, iru, iruro gaita lau, hogeita zero bi, e, garrantzitsua da, ondarbitar guztiek parte ardezatela. Ba, bai, ze azkenian denon iritziak dira garrantzitsuak, eta bereziki herrian bizi garen on iritziak, ez, azkenean gu gaude unerokotasunean herrian, bueno, ba, orain da momentua esateko jo, ba, ez, ba, neri puntu hauek eskatzen haute, edo hau gertatu zitzaidan puntu hontan, beraz behar bada saiestu daiteke honela eta honela, ez dakit proposamen horiek jaso. Bestalde, webgune hori ere bizia izango da, bai? Orduan, egiten ditugun horratz guztiak, eh, edo informazioa, eh, informazio berria balima dakagu, jungo gera eguneratzen. Bale? Ez da webgune estanko bat izango, baizik eta bizia, eta aldatzen jungo da, eta bueno, ba, behar bada fasaren amaieran, ba, e, dugu, ikusiko, ikusial izango dugu, zen izan den ibilbide osoa, ez? Azita parte hartzetikan, ekintzak edo, ez? Amaierako emaitza. E, noiz arte, e, izango da pixketi informazio bilketa e, fasea, eta... Ba, prinsipioz jarri dugu urriaren hogeita bosta arte, luzatuko dugu data hori arte, eta egun iristen denean baloratuko dugu luzatu behar den edo ez. Eta gero jasiko da informazio horren bilketak egin informe bat ez, ba, zehaztuz e, zentzuren lentasunak, zer egin daiteken, eta gero ja, bigarren faserako, bai eseri barko gineateke, ze hor ja, bai, e, diru amai gainean jarri bar da, horrekontu bat egin barko litzateke, eta gero ja ez, ba, beste, Beste modu batean edo ba planteatu nola garatu bigarren fase hori. Ba, momentuz de horrekin geratzen gara, baina e, arestian tamara ipatzen genuen, ba, emeki elkarteak ere ikasturte berria abiatzen duela, e, hainbat e, eh, taier eskaintzen bitu urtero, eta aparteko jarduerak e, babilu zute zenbaitzuk, ez, e, egunetan? Bai, lehenengo izango da, datorren astean, iraiako geita sei eta emeki elkartean arratsaldeko zeietan izango da, eta nerea guado alonsoren eskutikan bere liburua kaia balatierra aurkeztuko digu. Nerea... Eh, urte askotan egin ditu alduntze eta hierrak e, eh, genero ikuspegitikan eh, eta duela gutxi ba, bere liburua argitaratu du, e, poesia liburua da eta nahi diogu aukera eman ba, gure herrian liburu horren aurkezpena egiteko beraz. Hori izango da abia puntua. E, ondoren jarraituko dugu Neus Albertorekin, Bera, e, bueno, berdintasun teknikaria da. Hemekin darama, nik uste dut, gehi urte baino gehiago itzaldiak eta tailerrak aurrera eramaten eta bere hitzaldiak oso bereziak dira zeren e, laburduko iraupena izaten dute ikusten da normalean pelikula bat eta ondoren pelikula horren inguruko lanketa bat egiten da beti begirada feminista batetik e, bere urrengo saioa izango da iraiako gaita zortzian labotatik zortzitara emeki elkartian ere bai eta bueno, ez da beharrezkoa izen ematea e, etortzearekin nahikoa da Iraiaren hogeita marrean e, eh, urrengo ekintza izan, eh, izango da eta emakume palisten topaketa inklusiboa. Topaketa honekin egin nahi dena da ba, bidazo aldean edo gipuzkoa mailan palistak palisten arteko e, topagune bat, beraien arteko saretze bat e, lortzeko eta eta beraien artean ezagutzeko, ez? Eta eta beraien esperientziak eta e, partekatzeko eta gero e, diputaziotik jasotako diru laguntzarekin ondargia proiektuaz gain ba beste proiektu bat ere subentzionatuko dugu eta da Mari Jose Noainen eskutikan e, ziklo bat, izaldien ziklo bat emakumea eta poterea eta e, itzaldi hoiek e, eukiko dituzte protagonistak emakumeak, ez? Ba, historian zehar boteria izan duten emakumeak. Ala nola bak, Kleopatra, Libia, Leonor de Akitania, Isabel de Francia, eta e, urriaren lau, azaroaren sortzian, eta azaroaren amabostean egingo dira, arratsaldeko zazpietan, emekin ere bai. Informazio asko denez, zare sozialen bitartez, eta bueno, whatsapp bidez ere, zabalduko dugu informazioa, zedatu zen hilabeteak mugituak izango dira. Bai. Ze hoietaz gain ere gehitu behar dugu urriaren bian azten dela ikastaro berria. Bai, hori hori Bai. hainbat e, pentsatu be, bai. betikoak mantentzen bai. zutela hori da betiko tailerrak mantenduko ditugu azkenian emeki elkartean egiten diren tailerra helburua da emakumeek topagune bat izatea beraien arteko e, sororitatea edo laguntza hori bultzatzeko eta urtero urtero eskaini ditugun tailerrak aurten ere eh, eskainiko ditugu ala nola euskal dantza, e, bolillos, yoga, eh, josketa, e, tailerrak eskulanak eta egiteko, e, korrika emakume korrika taldeak ere jarraitzen du, badakigu dagoeneko hasi direla ja entrenatzen, han baioren eskutik. Eta bueno, ba, ez dakit bat falta zaidan, yoga edo bueno, denetatik, eh, eskaintza zabala da eta izen emateak izango dira baia laister jarriko ditugu martxan. E, aipatu behar dizu, ba, garai batean, e, ba, emek ilkartearen sorreran, ez, ba, adin bateko emakumeak hurbiltzen ziren behar bada, lako tailerretara eskaintzaretzen behar bada. Hain zabala, baina urten poderio segia da, ba, orain, ba, adibidez, ba, korrika taldearekin, hane bai eskutik, e, emakume gazteagoak ere hurbiltzen hasiak direla, ez dakit, gaur egun zenbat emakume mugitzen bituen emekik bere tailerrekin, baina e, argazki hori bai e, aldatzen zen joan da, Bai, momentu hontan e, izango gera gutxi gora bera laro gaita mapiko bazkide. Baina, zuk diozun bezala, emekin inguruan, ibiltzen diren emakumeak askoz gehiago dira, egun da piko, iaia berreun. Azkenean taierrak asko mugitzen dute, e, bai ikasturtean zehar egiten ditugun e, eh, alduntze taierrak, bai formakuntzak, orduan, bai azkeneko urteta mugimendu asko egon dela. Bereziki, pandemiarekin, ba, bueno, gelditu egintzen hori, eta orain berriro ere hori dena berpisten ari da. Ba, interesa duenak, e, harremanetan jartzeko gartuko dugu ba, emek elkartaren egoitzan, moi egil hor eh, puntaleko eskola zarrera urbildu daitekela, ez dakit eh, telefono edo e-mail bat? ba, telefonoa da behatzi lau iru, sei lau, lau zero bi, edo bestela emek arroba gmail.com, badu ere bai Facebook, horre ere informazioa zabaltzen juten gera, Eta bueno, ja urritik aurrera arratsaldetan, ba tailerretako irakasleak ere bertan egoten dira eta informazio informazio ere ematen dute edo zalantzak argitzeko, ba preste daude beti. Ergia, ba tamalas astres kermilla, bueno, izanagatik. Eskerrik asko, Koldo.